три дні пролежав у жару, а коли температура спала, почувався так, неначе його побили палицями. Він наймав кімнату по вулиці Саксаганського у дуже безладних господарів, літніх людей. Чоловік пив. Жінка працювала агрономом у Святошинському районі, ніколи не квапилася додому. Ірші самому доводилося човгати на комунальну кухню та кип'ятити чай і варити кашу. В кімнаті стояло ліжко, стіл, два стільці. Оце і все. Жодної квіточки на підвіконні, жодної картини, лише чорний динамік над головою та обцяткована мухами лампочка наслухався музики до несхочу. Він міг слухати не всяку музику, а тільки просту, бо коли втрачав у мелодії лад, зазнавав майже фізичних мук, аж поки не знаходив бодай якогось ритму. Може, і не зовсім такого, який знаходили інші. Він чекав, що його провідає хтось з роботи. Щось йому підказувало, має прийти Ірина Олександрівна. Коли йому полегшило, він навіть трохи поприбирав у кімнаті та переслав чисту постіль. І коли до кімнати зайшла сусідка і сказала там до вас з роботи, розхвилювався вкрай. На його превелике здивування пришкандибав Рубан потоптався біля ліжка, сів на стілець, далеко вбік відставивши ногу протез та зіпершись на палицю. Що начальничок ще не загнувся, а я думаю, дай піду подивлюся. Може, знадоблюся, оркестр замовити чи дощок на труму. Ти хоч заповіт написав? що ж мені заповідати? Влад Рубанові відказав Сергій, хоч йому аж у животі пекло від таких дотипів. «Мо яку, так ти скажи, я не підведу. Він дістав мунштук, сигарети, не питаючи дозволу, закурив. Дим убиває мікробу. А вже потому розстебнув чорний портфель. Виняв звідти банку малинового варення, два лимони та кілька пачок печива. Дівчата передали. Кажуть, нехай оклигує. Вже звикли до цього начальничка. Інша зараза може бути ще гірша. Сергій не знав, про що говорити з Рубаном, не знав, як реагувати на його жарти. Обридло лежати поскаржився по дитячому. І стільки роботи. Робота не вовк. Треба поспішати, непевно сказав Сергій. Куди? Рубан затягнувся, випустив дим великими кільцями і, спостерігаючи, як вони втікають одне від одного і ламаються об стелю, вимовив Біжи, не біжи. От цього тобі краще не стане треба вміти шанувати час. Колись він був для нас, для людей. Іноді мені здається, що тепер ми для нього. Сядеш на роботі за стіл, а перед тобою на стіні електричний годинник. Думай швидше, лобуряко, думай швидше. Зайдеш у їдальню радіо на стіні пі-пі, кінчай службу обідати. Вийдеш на вулицю, забираєш рукав, чи не запізнився. Мені іноді здається, що й пульс у мене почав швидше теліпатися. Запитай, кого хочеш, куди й чого біжимо. Туди, куди спішимо, встигнемо завжди. Либонь, це вперше Рубан говорив з ним отако без підколупувань, без насміху. Це полестило Сергієві.